Joanen urtean aipatu ginautziegun, irratian presoen alde, bilbotik baionara igerika joan zen Pascal Elgart eta hori filmatu izan da dokumental bat atera da hortik eta bihar baionako zizpa gaztetxan aurkeztuko dutena, kemena filma, gurekin Pascal Elgart igerilaria, beraz, arratsalde hona. Ah, Arratxaldion. Dokumentala bera ipatu aintzin, Berdin Pascal, ze gertatu zen, egun hartan, erabaki zenuelarik, e, igerika abiatuko zenuela abentura hori? Bai, ez da, behit ezpada, egun batean ez, eh, de, erabaki nuen eh, edo deliberi bat hartu, hartu ba, baizik eta ba, zuen urte handan bat, guanin, egun batez, um, presoen alde alako adierazpen edo mesu, uh, mesu bat behar banu pasatu, uh, eh, zen nako ez, uh, eh, alako balentri bat lortzea uh, lornezaken ez, eta ideia zen baita espada bilbotik bai honarat, uh, ikustia ea itxasoz uh, egin, egin ezaken ez. Uh, itxasoz ziten alzinuen, zergatik igerika? Bai, hasti <laughs> pixkatukan ez, eta ba, ez baitzen uh, niongo fresaik. Ez, ta, uh, eh, ez mesoa zen, um, baita ez bada, um, presueri nahi niela halako begi kliska bat, uh, sustengu bat ekarri, eta nola pixkat... Uh, alako proiektu batzutan eh, jadanik aizanan izan, eh, kirol, kirol munduan bereziki gehiago mendian, eta nahi nuen uh, probatu ea itxasuan uh, ze, izango zen alako esperientzi bat eta hola sortu zen ideia. Mm um, Presoekiko, beraz, alako mesu bat nahi ziren pasarazi, nola, uh, azkenan edo ze mesu uh, igerika eginez? igerika ba, nahi nuen nolazpait uh, eh, alako uh, eh, engaiamendu uh, zera ispirituz nahi nuen igerika hartzea da bedeziki uh, alako distentzia batzuen egiteko da denbora enitz tasatzia hurrean mm. eta beti gogoan unkan ditut uh, eskualtresoak zeren uh, beren uh, engeiamenduaren izenean atxilotua izan baitira, eta ono uh, urteotan uh, asko gelditzen baitira bereziki aldean, eta baldintza ego presuen uh, Bereziki aldean egoera espeita behit ezpada kontsidatzen dutan bezein bat kondutana edo ez dute behit ezpada medeziluketen uh, ah, katamendua errezeditzen eta nahi noen uh, ah, adierazi nolazpait uh, ah, helgeri pentsatzen nuela. Aspalditik uh, pentsatu noen egun batez presueri zuzendu uh, egitate bat egun batez uh, eginen nuela nolazpait. Hori zen pixkat ideia eta itxasua bereziki uh, imanol lehen kantu batetik abiatuta, uh, eh, zeintan deskribatzen duen uh, eh, itxasua bereziki uh, golko uh, bizkaietik abiatuta uh, golko hori ze egoera eta ze itxas zakarra den gune batzutan eta nahi nuen bereziki uh, eskualeriko kostalde hori uh, zeharkatu nolazpait. Eta meretzat zen adierazpen bat, zeharkaldi bat izan ez geroz, preso batek uh, eh, nolazpait bere egoera larri hortan uh, zeharkaldi bat ere urteak uh, ditu, bere engaiamen duak ikarri baitu hortat, uh, preso izaiterat, eta zen nolazpait... Hore bat, bera jentzat nahi nien, eh, mesu bat, sustengu mesu bat eh, luzatu hori da, eh, nik uste, uh, bai, uh, ekitaldi hori bultzatu duena. Mm ez dakit, bitxe izango da, behar me badu uh, performantzia artistikotik pixka bat. Uh, idu, idu, oh. ez? Eh, ez da, egun izan uh, pretantzioko gauz bat, ez baitez bada... Uh, eh, emaitzaren aldetik, zeren edo zain igerilari atkemaiten altzen, uh, eh, ni bano denbora gutio zinen zuena, baina bo nien iz astapenean betizada uh, eh, zera igerilaria, baina maite dutu da ere, baina artistikorik ez dakit, zen gehiago uh, orenak pasatzia hurean eta beti gogoan izan dut, ni preso izan banintza, edo kasungatik ea nola ibi, zen, zeren dut, ere, kola kanpotik pres, presoarena halako kristoin erronka edo desafioa nahiz eta ez duten autatu, hola, hola bilakatu den, eta pentsatzia ze izan behar den egun bat, uh, zelda batean, bi egun, aste bat, ileite bat, urteak eta urteak eta urteak, artistikotik ez dakit, eh, ez dut ez nezakein beste ez dut, uste, ez dut hola jasbizitu. Ez artistikoa baita ez bada, minan zerbait alako... Eh, murgiltze bat eta iraupen, iraupen joko bat ba, gehiago. Mm, bai, artistikoa ez da egokia, baina gehiago performentzia nun eh, bestearen lekuan emaiten zaren, pixka bat eh, sartzen bai. zaren olako uh, be, giro batean, itxasoan, igerika, uh, be, itxasoaren indahari auge egiteko, eta beti gogoan izanez, beraz presoak alde hortaik gehiago artista batzuak egiten duten maneran, azkenean. Bai, bai, bai, bai, batzuak egiten aldute musikaren bitartez, antzerkiaren bitartez, bertsuan bitartez, hain beste manera ziten alda, eta banan zen, um, zinez nahi nuen, hain zinean eman, uh, nola alako ekitaldi bat, bon, simbi, irin hausi simbolo, bai hona eta bilbo, uh, juntatzia, banan, eh, bon, kiroraren modua zeren hortan, bon, uh, aski hausartzen ditzen behin nintzen, baina gehiago bai, uh, Idaunaldi hori, hurian, uh, alako, bai, nahi nuen uh, eh, alako ez da txilotua izaitia bezala, baina zerbait ortaik ortaik uh, eh, du ere baitan, eta nola jende horiek uh, beren implikazioa nahi nuen uh, dute askok, eta batzen dute eta zen manera bat erteko bereier pentsatzen nuela, mhm. eta usu pentsatu dut bereier, eta halako bai, halako uh, transposizio bat kirolatik pixkat uh, atxilotu baldintza hori pixka alako begi pixka bat. Mm -hmm. Naiz eta niaurek uh, eh, ba, kartzela bat dela, itxaso eh, bate, baina zen ni asken nintzen eta zen mezua hori, bi, bi di nausilotu, uh, beraien egora ipatu, uh, gora ipatu, eta ikusi ze hori hartzuna bodita ukanduen uh, bai hemen bai eta ere bereziki egoaldean, aldean, Eh, zinez jendeak onkia ziren, eta bai izan da zerbait momentu uh, aski, aski sakona, uh, sakona bai, mm. bai, bai. Zoma demora, eman duzu beraz? Zazpiegun, zazpiegun eta, eta bai. Mm. Hori da, gero geldialdiak egiten zenituen? Bai, atxkuziz abiatzen nintzen hor goizeko uh, hulian ginen zazpiak sortxontan behantenean, Uh, eh, banoen asistentzia bat lagun bat hor uh, zera txalupakipi batekin segitzen duena. Mhm. Eta gero joan arau eh, lotu dira beste hauzuetako portuko arraintzale batzu eta hor beste bombaldintza seurrago batzutan eta izan da. Mhm. Eta arabiatzen nintzen goizeko sortziontan eta iristen atxaldeko seiak inguruan gehienetan. Uh, kasi bon sortzi eta hamar horrenen arteko zera eguna. Hmm. Orduan hor, egan eh, bezala biak, honako gaztetxana orkestuko duzu dokumental bat, edo duzue, eh, gaztetxera gainera, eh? gaztetxe arte heldu zinen, eh, naski hor e, igerika egin bai, zinerarik? Hori zan, iritsi ginen gaztetxean, bedek arreda inzaukuten, zeren bedek ere hor uh, ni bukatzeko, ni abiatu nintzen ast, uh, astapenean bedek gazte, gaztetxeko gazte Eh, talde batek antolatu zuten uh, zera gosek reba bata, eh, presuen guz, bereziki, eta nahi ginoen uh, bere jentzati duritzen zizaien, ere simbologisa ere reizeiten altzela elgarretaratzia justo gaztetxean. Ordian nola izan uh, uh, gelditu kastik idiguzietan eak usteat hor uh, ekipagoagak kanaldudekoak inaduen filma, filma izigarri uh, derbat inadu, eta itsemana ginen eh, pixkat galditu gu, leku guzietan uh, zera salpen bat inen ginela eh, filmaz pixkat bai mm. ekipagoagak uh, segitu zaitu hor uh, filmatzen uh, ibilbide bai. horretan nola pasatu da uh, pentsatzen berak bai. egiten Bai, berak, bai, lan gaitza hindu, ez du filmatu bakarrik, antolaketa, zera, saidean eda izan adapodiki, zeren, uh, kontaktuak hartzeko, hantziren uh, eh, zera preso komite do talde uh, guztietako ardurera duna uh, eh, juntatu, piskat saiatu uh, atxetan uh, alako bongido bat sortzia, eta jendia pixkat urbilizia portu kaila guztietara eta bai bai eki lagu, uh, zinez uh, <laughs> laguntzailea ondia izan da, eta nitz eh, bere hajia ekarri du eh, ekitaldi hortan, eta ara eta filmatzeko bon, doaina handi batekin ere bon, filman agertzen den bezala. Uh, bai, parte handi hartu du proiektu hortan, eta uste dut kanaldeko aipatu nielaik uh, eta ba, zinez begio honez ikusten zupela, eta bon, otik segitu zuten, eta enetzat izan zen zinez Bai, bai, desmartxa edera, eta eh, bai izan zen, eh, beraien gamnik partaidetza zinez eh, gaitza, eta eskertzen ditut, eta, ara. Mm kemena filma, beraz, uh, eh, biak ikustenako da baianako zizpa gaztetxean, eh, ordua, berbago bago duzu, zazpitan, ordua. Ba, zazpiontan, bai. Zazpiontan, beraz, proiektzioa, eta onotik zurekin uh, solastatzeko parada ere, baita Roberto Murgiondo antolatzaile eta bai. ekipagoaga, beraz, filma egilearekin. Uh, Berdin Pascal Elgartza gurtu hain zin, baduzuia olako beste desafio bat, pentsatu hartu ondoko... Bai, bai, <laughs> ba, ba, bani bai, ba, ba, e, egin albano gehiago. Baina hor bat ditut aski, bo, ondoko urtetako, eh, bo, a, a, alde, alde pertsonaletik, eh, bo, onkosiko ez da, dena finkatua, baina aldu den neguan beste lagun batekin txerila albarezek ilan. Hori beste zerbait, eh, mezu berezidik pasatu gabeen, Eta gero badut beste igerika proiektu bat uh, ongi pasatzen bada hemen bi urte barne, eh, beste adirazpen netzat um, uh, eh, eh, bezalakoa aski niretzat onkitzen nahuena, nola ez dutan ulertzen nola eskualeri honetan guri gure hizkuntza ez den ofiziala. Ea zerbait lortzen dugun plantan emaikia, beste higeri uh, zeharka atze handi bat asko zahondiago, eta ea beste, beste populu edo izkuntza minorizatu uh, entzat ere eh, ordezkari batzu edo prestiren hor uh, eh, alako zerbaitetan txartzeko eta espero dut emantik bulian edo bai uh, izkuntza minorizatuen uh, alde, ofizialtasunaren alde zerbait montatzia bai. Hala. Ez duzu Atlantikoa trabeskatuko alere? Ez agas, ez, ez, ez. <laughs> Ez ez, idealitake uh, eh, kortxikar batek eh, mm. korts, kortxikako itzulia itia, nigo guanuke bretainatik eh, baionarat ditia, bretaindar batek bretainako parte handi bat, beste batek alzaziako batek beste numeitetakoa, kanakiar batek kaledoniako kanakiako parte bat, alako zerbait mm. lortzen dugun antolatzia, eta baizinez nerezat hori izkuntzaren gauza baita ba txikena izen gauz bat, uh, bai, aski, bai, hor uh, balitake, fin, atxe maiten dut, uh, maiten nuke zerbait montatzia bai. Mm -hmm. Paskal Elgart, beraz, eh, erramezala uh, bihar, bai honako zizpa izanen zira, kemena dokumentala orkesteko presionalde bilbotik, bai honara, igerika egin zinuen, be, desafio hori ikustarazteko, orkesteko, eta horta zitzegiteko, Mil Milesker?